jim kaɗan da fara baccin nasa ne kofar kogon zuhur ta buɗe sai ga dodo kiryana na tare da matarsa mashamu da kuma ƴar su guda ɗaya zaraza sun fito waje suna masu yin hamma da mika kai da ganin sa ka san cewa yunwar safa ce ta tashe su shi dai dodo kiriyano ba karamin zabgegen kato bane yana da manyan damatsa da kuma rafkeken kai idan yayi tafiya sai ka ji ƙasa na amsawa saboda ƙarfin takun sawunsa idan ku yi gifta wajen da bushoyi suke sai kaga suna rangaji saboda tsananin hucin iskar hancinsa da bakinsa dodo kirya ne shaki iska ya dubi matarsa da yarsa yace kai ku tsaya an ya ku mu samu bako ba jejin nan ni fa ina iya jin kanshin bil adama mashama ta daga bututun hancinta mai kama da algaita ta shaki iska sannan ta ce kwarai mai gida ni ma na ji kanshin sa lalle yau muna da kyakkyawan lagwada ya shoraban mu da cin bil adama ni akalla mun samu shekaru ashirin, sai dai naman aljanu kullum da shi muke kalace har ma sun gaishe ni gara na tunaman dabbobin dawama ko da jin haka sai zarazu ta bushe da dariya ta ce lalle naga alama rikicin tsufa ya fara riska ku ya za a kuji kanshin mutum a jejin nan shin kun manta ne cewa babu inda labarin mu bai je ba a duniya ai tuni bil adama suka sallama wannan jeji suka daina shigo shi ku dai ƙara shinshinawa da kyau ku ji ba mutum bane aljani ne amma ƙanshin sa na daban ne kirya kiryano da mashamu suka sake shakar numfashi cikin nutsuwa tsawon dakika biyar kiryano ya ce ai ku yarinya ta yi gaskiya yanzu menene abin yi mashamu ta ce abinda za a yi ni da kai mu tafi farauta wannan aljani ita kuma mashamu mu bar a nan ta gadin kogon mu ba na son ka tsaya rufe kofa mu ɓata lokaci har aljanin ya tsere ko da jin wannan shawara sai kirya ne ya amince nan take suka nausa inda barkawo sabu suke labe suka bar zaraza kofar kogo tana mai kai kawo da leke-leke ko za ta hango inda bakon aljani yake kan da aljani barkawo su ya hango su dodo kirya ne sun durfafo inda yake labe sai tsoro ya kama shi har hanta cikin sa ta kama rawa bai san sa'ar da ya dauke numfashi ba saboda tsananin razana to don cire hannu da mashamu suka iso dab da bishiyar da markawul sabu suke kai suka tsaya Nan suka duba iya duban su basu ga komai ba al'abarin da ya mutukar ba su mamaki kira mashamu ta duba kira ta ce kai abin nan da ban mamaki kafin mu iso wajen nan muna ta jin kaishin aljini amma kuma muna isowa sai na ji kaishin ya dauke gashi babu irin duban da bai ba amma ban ga komai ba kira ne ya ce hakika haka al'amarin yake ina ganin aljanin ya gudu ya bar wajen nan zo mu ƙara gaba watakila ma riske shi ba tare da wata gardama ba mashamu ta bikiriya a baya suka ruga da gudu cikin jejin suna daga bututun hancin su sama don su jiwa inda kanshin aljani yake abinda ba sani ba shine aljanna na nan a inda suka baro dodo kiryana da iyalansa ba sa iya ganin halitta muddin halitta ba ta numfashi wannan shine dalilin da yasa ba su ga aljani markawul sabus ba domin sa'ar da ya gansu ya fargita numfashin sa ya dauke gaba daya har ta kai shi ga dan karamin suma sai bayan tafiyarsa da kimanin dakika 320 sannan ya farfado ko da sa sai ga zarazu na ta kokarin kama wani tsuntsu amma ta kasa tsuntsun ya tsaya a sama ya kasa tafiya sai wahalar da ita yake shi dai wannan tsuntsu kamanninsa irin na gauraka ne gashi yunwa ta addabi zarazu amma ta rasa yadda zata ta kama tsuntsu da zarar ta bi shi sai ya kada wani wurin haka da ya ta wahalar da ya ta har ta gaji ta kus abinka da yarinya sai kai wata zauna ta fashe da kuka wannan al'amarin da ya faru ya sa tausayi ya kama marka Alsamus kawai sai sai da rage fita burgu daga inda yake boye kamar an cilla kibiya ya danko wannan tsuntsu ya karya masa wuya sannan ya sauko ƙasa gaban zarazu ya mika mata banza zarazu ta fuske tsuntsun ta jefa a baka tauna uku te masa ta lankwame shi sannan ne fa aka fara kallon kallo tsakaninta da markahul sabu nan take yawon kwaɗe ya fara dalala daga bakinta kafin markahul sabu zai ankara tana ta cakko shi da hannu ɗaya aiko sai ta wangame bakinta da nabin ta gutsire kansa ta taune cikin karaji markahul sabu sai ce haba haba yar lele ya zaki cutar da wanda ya taimake ki ki mun rai ni ko na kawo miki sakayyar bil adama ɗari ko da jin haka sai zarazu ta fasa cinye shi ta aje shi a ƙasa hankali sannan ta dube shi ta daka masa tsawa ta ce kai karamin mai yaudari ka sani cewa na san halin ku na aljanu kun iya ƙarya da munafunci na yadda zan yi maka rai amma ba zan sake ka ba sai dai mu tafi tare zuwa inda za ka samu bil adama dari da jin haka murna ta kama markahu sabus yace na yarda da wannan shari'i naki amma bisa uzuri guda faɗi uzurin ka naji idan mai yuwa ne ina son ki ɗebo min tsumin mahaifinki na tafi da shi yanzu ko da jin haka sai zarazu ta zazzaro idanu cikin fargaba ta ce tabbija nan faɗa ruwan tsumin mahaifina ake daddage yake ya san adadinsa bayan kowanne kwana bakwai yake cika kwatan ne da wannan tsumi kuma sai yayi kwana bakwai yana sha kullum kurba bakwai yake ya koshi bayan ya kalaci idan na ɗebo koda cikin kofi ɗaya ne zai gane in ku ya gane take zai kashe domin ko mahaifiyata Biyar da ta sha wannan tsimi ba idan kana son da ɗebo wannan tsimi na baka sai dai ka zauna har tsawon kwana bakwai sa'ad da zai haɗa sabon tsimi ni kuma sai na faki idansa na ƙara yawan ruwan tsimi lalle ina kwaɗayin na samu naman bil adama na cin muri domin rabona da shi yau shekara 20 kenan tabbas zan biya maka wannan bukatar in dai ka samu bil adama dare domin boye su zan yi a wani wurin na rinka tsakura ɗaya ɗaya da ɗaya ina ce har su kare sa'ad da markaful sabus ya ji haka sai hankalin ya tashi ce to yanzu ta ya zan iya zama a nan har tsawon kwanaki bakwai ba tare da ki sun san da zamana ba ki sani cewa da zarar sun ji kanshi na za su kama ni su cinye zarazu ta bushe da dariya tace karka damu kamar yadda ka zo min da hikima na fasa halaka ka haka ne ma zan yi musu hikima su kasa ganin ka har tsawon wannan lokaci kai dai abinda nake so da kai shine duk abin da na umarce ka da yi kai kar ka saba idan ka saba sunan ka halakake ai ku zan zamo mai biyayya ga dukkanin umarni yana gama fadin haka suka jiyo karar sawun dodo kirya cikin hangari zarazu ta dauke shi ta jefa a cikin wata tsohon rijiya da ke cikin kogon zuwar sannan ta mai da murfin rijiyar ta kawai kuma sai ta zurmuka dan yatsanta guda a cikin baki ta fara kakarin amai tana cikin wannan hali ne dodo kiryani da mashamu suka iso cikin kogon da zuwa suka durkusa gaban zarazu suna masu tambayta abin da yasa take kakarin amai zarazu ta dago kai ta dube su idananta sun yi jawar ta ce bayan tafiyar ku na kama wani guntun aljini na cinye shi sakamakon ina jin bakar yunwa ko kadan bai ishe ni ba sai ya zama na ya ta min da zuciya har amai ya taso min ina ganin haka sai na bude tsohuwar rijiyar da muke zuba kasusuwan aljanu da mutane ne aman a ciki dan karna bata inda muke zama wannan shine dalilin da yasa kuka dawo kuka same ni a cikin wannan hali gashi har yanzu zuciyata bata daina tashi ba sha ta gida kai tace gaskiya ne domin gashi ina iya jiyo kanshin aljani daga cikin rijiyar kwa to ai ga naman dabbobin daji nan mun samu sai ke sauri ki ci ko zuciyar ta ki ta daina tashi nan take zarazu ta dubi gawa waɗansu zakuna guda hudu da ke sakala a kafadar kirya ta yago guda da rabi ta hausa da ci kafin dakika 120 ta gama cinye su ta yi yatsa mai ƙarfi sannan ta ɗauki ruwa cikin wata katuwar tukunya ta yi masa makwarwa hudu ta shanye ko da ta aje tukunyar sai ta ce yawa yanzu na ji dan daidai in an jima kuma sai ku tafi ku yi mana farautar na rana ko kira ne ya dube ta a fusace ce ke dai kin cika cin kullum mu kenan a cikin yi miki wahalar farauta duba abin da kika cinye shi kadai ko ni da uwar take ba za mu iya cinyewa ba to babu inda zamu je da rana sai dai ki je ki farautar da kanki dan dai kiryano da mashama suka sa zaki bi a gaba suka cinye ya rage saura guda ɗaya da rubi bayan sun kare sai suka nemi wuri suka kwanta dan su baccin kayula ita ko zarazu sai ta zauna ce shiru tana tunanin zuci inda ta ayyana cewa muddin ta kuskura ta fita daga cikin kogon sai iyayenta sun buɗe tsohuwar rijiyar nan sun fito da aljani markahun sabu sun cinye saboda sa ya wuce a ce na mushe ne ko rago ciki ma'ana wanda aka yi amansa haka dai zarazu ta cigaba da tunani har rana ta kwale iyayenta suka farka daga bacci mu ta dubi zarazu ta ce au ki har yanzu kina nan ba ki taufar wata me kike jira zarazu ta yi murmushi ta ce ai zakunan nan da kuka kamo masu mai koyi ba karamin koshi ne ba ina ganin ba zan nemi abinci ba daga nan har zuwa gobe sai dai ne ta shan ruwa wannan batu ba karamin mamaki bai wa dodo kirya ba da mashamu domin fiye da shekaru 20 baya ba taba jin ranar da zarazu ta ce ta koshi ba sai to ai shikenan ki huta mu bari mu cinye raguwar naman nan in so da yamma sai mu fita farauta, wanda zamu ci da dare haka kuwa kai suka cinye raguwar zakuna da yamma kuwa suka sake fita farauta Hassan nan ne ta bude tsohon rijiyar nan ta fito da aljani markawun sabis ya ji kamar an tsamo shi ne daga karkashin teku an dora shi bisa kuburi saboda tsananin zarfin rija zarazu ta dube shi tana mai yin hamma ta ce kaga halin da na shiga a sanadin kare lafiyarka gashi ina azabtuwa da yamma tabbas idan na fita na barka cikin kogon nan sai sun fito da kai sun ci domin kanshin ka ya dame su idan ku ina nan za su ji kunyar su buɗe rijiyar don cin ku ballona barkahu sabu sai ajiyar zuciya ya ce ai babu abin da zan ce da ke face godiya domin kin cece rayuwata zarazu ta bushe da dariya ta ce ba ne ka gode ba sai dai ka gode wa hikimarka ta ambatan samu mun bil adama na rantse da girman ubana ba dan kayan mun wannan albashir ba da tuni ka dade da narkewa cikin cikina yanzu na san kai ma kana jin yunwa me kake da bukatar ci na samu maka markahul sabu zai murmushe ce aini nan da kike gani zan iya rayuwa tsawon kwanaki 40 ba tare da na ci komai ba ban damu da kaina ba ke kawai nake jan lalle ku aljanu cikin ku baya wahalar da ku ai ne ba zan iya kwana bi ba ba tare da na ci komai ba yanzu dai zan san dabarar da zan bullo da ita dan kana da azabtu da yunwa tsawon kwanakin nan bakwai haka dai markahu sabu zai ci gaba da zama a cikin rijiya har tsawon kwanaki bakwai kullum idan su ni sun tafi farauta sai zarazu ta fito da shi su shahira su ranar da ta ji ba za ta iya jure yunwa ba sai ta roki kiryano da a rufe kogon a tafi farauta tare da ita haka al'amarin ya kasance a rana ta bakwai ranar da dodo kirya ne ya hada sabon tsimi a kaskonsa ne gardama ta tarnike tsakaninsa da zarazu inda yake cewa shi fa kanshin da ke cikin rijiyar na ya ishe shaka ya kamata a buɗe rijiyar a ɗebe abin da zarazu ta amayar a fitar da shi waje ita kwa zarazu sai ta dage akan cewa ba za a buɗe ba dan babu komai a cikin rijiyar sai doyin kasusuwan da ke ciki sai da aka shafe sa'a guda ana yin wannan muhawara a ƙarshe dai mashamu ce ta raba gardamar da cewa idan suka tafi farauta suka dawo suka ƙara jin wannan kanshi ba makawa sai an buɗe rija a fito da duk abin da ke cikin ta zarazu tace ta amince da wannan sharadi a sannan ne dodo kiryanu da mashamu suka ɗauki kayan farautar su suka fice sai da ta tabbatar da cewa sun yi nisa da tafiya sannan ta buɗe wannan rija ta fito da aljani markawul sabus ta dube shi tace to yau ne ranar cika alƙawarin mu yanzu zamu tafi zuwa inda zaka bani bil adama dare nan take ta sa koko ta kan fito tsumin mahaifinta ta zuba a cikin wata battar fata ta cika ta fal sannan ta daure bakin ta tamo markahul sabu zai ko hannunsa da nufin ya sai ta janye ta ce haba samari ya za ina baka wannan tsumin ba tare da ka bani bil adama dare ba shin baka taba jin an ce dinyar makaho tunna hannunsa ba idan ka gana baka wannan battar ka tabbata ka bani bil adama dari markahul sabu zai murmushin yaki yace to shikenan na amince sai mu tafi naji zamu tafi amma ina son na san nisan tafiyar da zamu yi kafin mu isa inda zaka bani bil adama domin ina son na je na dawo kafin sa'a uku ka sani cewa nan da sa uku cif iyayena za su dawo nan kogon da yawon farautar su kar ki samu damuwa tafiyar sa'a guda kacal zamu yi mai wajen ni da kaina na boye bil adama a cikin wani kogo kuma na aje wani hadimi na yake gadin su lalle zamu je mu riske su a wannan wuri. ko da jin haka sai murna ta kama zarazu nan take suka fita daga cikin kogon zuburum suka nausa wani bangare daban a cikin jejin ma'ana ba bangaren da su kirya da suka ba zarazu tana tafiya da kafafunta a bisa doran kasa hannunta guda na rike da battar fata wanda aka cika da tsumin dodon kira. shi ko aljani markawul sabus na samanta cikin iska yana yi mata inuwa saboda rana tunda suka fara tafiyar zuciyar malkawul Sabus ta cika da sake-sake yayi ta tunanin hanyar da zai biya raba zarrazu da wannan battar fata tabbas ya san cewa wannan batta ba za ta karbu ba da karfin tsiya gashi kuma ya san cewa ƙarya ya mata cewar yana da bil adama guda 100 da zai bata shin yanzu ta yaya zai raba ta da battar fata kuma ya kwaci kansa daga sharrinta tabbas ya san cewa idan ta fahimci wadar ta yi take za ta yi loma ɗaya da shi haka dai aka ci gaba da wannan tafiya ba tare da markawul sabis ya samu mafita ba a cikin tunaninsa har suka shafe raban sa kwatsam sai suka hango wani katon tsauni a gaban su akan tsaunin kuma akwai wani babban kogon dutse tsakanin kasan tsaunin da hawa kansa za a yi tafiya ta kimanin rabin sa'a Ko da markawul sabis ya hango wannan tsauni sai zuciyarsa ta fari ya dubi zaraz ya ce ina fatan kina iya hango wancan tsaunin ko zarazu ta ce kwarai kwa in ce ko dai ba a kansa kake nufin ka aje bil adaman ba ko shakka ba ba cikin kogon dutsen da ke kansa na aje su sai mu karasa dan mu je na sallame ki zarazu ta duba zuwan kasan tsaunin zuwa saman sa ta aje zuciya ta ce tab idan. ta yaya zan iya hawa kan wannan tsaunin alhalin ba ni da fuka-fuki irin naku na aljanu ya kai wannan aljani ka sani cewa a halin yanzu ba karamar gajiya ne ba sakamakon wannan doguwar tafiya da muka yi lalle sai dai ka hau da ni kan wannan tsauni ko kuma na tsaya ƙasa ka faso min bil adaman ka bani ni ko na baka battar tsumi Markahul sabu zai ce yanzu dai mu bar tunanin komai sai mun isa wajen tukuna zarazu bata ƙara faɗin komai ba har suka isa gaban wannan tsauni da zuwa suka tsaya suka yi cirko-cirko suna kallon tsayinsa markahul sabu ya dubi zarazu ya ce yake yar lele ki sani cewa ba ni da karfin da zan iya daukar ki na haye da ke bisa wannan tsauni domin nauyin ki ya ninka na so 40 kuma ba ni da karfin da zan kwaso bil adama 100 a lokaci guda na sako da sunan kasu wajen ki idan kin amince zan hausa sama yanzu na rinka sakkowa da bil adama daya bayan daya har su cika 100 sannan ki bani batta tsimi kowa ya kama gaban sa yanzu zan fara hawa sama dan na duba lafiyar bil adaman da kuma mai tsaron su in yaso sannan na sako na sanar da ke halin da suke ciki zarazu murmushi ta tace na amince da haka barkahul sabas ya bude fukafukansa ya sama har ya isa kan tsauni da zuwa ya shige cikin wannan kogon dutse ya shawagi a ciki bai ga komai ba dama bai yi tsammanin ganin komai din ba domin ƙarya ya shirga zarazu kawai sai fita daga cikin kogon ya sauko ƙasa inda ya bar zarazu ya dube ta yace na same su lafiya to amma abokan tafiya ta sun ce ki nuna musu battar tsimi daga nan ƙasa dan su hango ta su tabbatar da akwai ta sannan su sauko miki da bil adama guda 100 da jin haka zarazu ta dubi markahul service cikin mamaki tace au dama ba kai kade ka shigo jejin nan ba me yasa tun farko baka sanin mun ba markahul service yace ai kin san ba zan yi saurin sanar da ke sirri na ba tunda ban san yadda zamu karki ba ke dai kawai ki abin da na faɗa yanzu nan zaki ga abokan tafiyar ta sun leko nan kasa ba tare da wata fargaba ba zarraza ta fito da batta tsumi daga cikin aljihuri rigarta ta fata ta daga sama saitin saman tsaunin tana mai cewa ina abokan tafiya aljanin nan ku leko ƙasa ku ga abin muradin ku cikin abin da bai wuce rabin dakika ba markahul sabu zai yunkura cikin tsananin zafin nama da shammace ya fusge battar tsimi daga hannun zarraza ya sama bai dira ko ina ba sai kan tsaunin, kawai sai ya leko ƙasa ya dubi zarraza ya kyalkyale da dariyar mugunta ce ke yarinya daga yau na koya miki hankali domin na nuna miki cewa duk wanda ya riga ka kwana dole ne riga ka tashi tabbas na riga ki zuwa duniya dole ne na fiki wayo yanzu zan tafi da tsumin mahaifinki domin shine abin da ya kani jejin nan batun bil adama dari kuwa ƙarya na shirya miki bani da su kafin zarazu ta buɗe baki ta ce wani abu tunumar kawul sabis ya buɗe fuka-fukansa ya tashi sama nan da nan ya luluka a cikin gajimare bace al'amarin da ya sa zarrazu mugun bakin ciki a zuci kenan kawai sai ta daga hannayenta biyu masu zarrazaban faratu ta caka a cikin ta ta farke shi sai ga tumbin cikin ta ya fado ƙasa nan take ta faɗi ƙasa matacciya ko shura ba ta ba al'amarin aljani markawul sabus kuwa ko da yaga ya samu nasarar karɓar tsimi daga hannun zarrazu ai sai cika da farin ciki ya kare kaimi a cikin tafiyarsa da ya take ta hazo cikin tsananin gudu da kwanci hankali ko da ya tuna cewa alƙawarin sa da sarki Uman na kwana 112 ne gashi ya bata kwana bakwai a kokarin samu tsumin dodo kiryan sai hankalin sai tashi domin baya san ya ga gota waɗannan kwanaki ba tare da ya isa fada sarki Uman ba nan fa ya shiga tunanin hanyar da zai biya ƙara karfin gudunsa yana cikin tunanin ne dabara ta faɗo masa a ka'ida bayan kowane mako guda yake sauka ya huta kuma ya ci abinci amma yanzu sai yanke shawarar ba zai rinka sakowa ƙasa ba sai bayan mako biyu kuma idan yana tafiya a sama zai rinka kada fukafukansa da saurin gaske dan ya sha gaban lokaci haka ko al'amarin ya kasance janimar kahul sabus ya ƙara kaimi iyakar karfinsa a cikin wannan tafiya a ranar da kwanaki suka cika 112 cip cip sarki lu'manu na zauna a fadarsa tare da ƴan majalisarsa da kuma bokayen ƙasas da sauran jama'ar gari sai kawai aka ga garin ya gauraye da hadari nan da nan ƙasa ta kama girgiza ba zato ba tsammani sai ga aljani markawul sabis ya ratso ta ƙarƙashin ƙasa ya bayyana tsakiyar fada hannunsa na hagu na rike da battar tsumin dodo kiryan ko da garinsa sai fada ta ruɗe da tafi da shiwa murna ta kama sarki lu'manu ya miƙe tsaye daga kan ga ya taho ga markawul sabis yana mai cewa lale marhaban da farin bako lalle ka cika alƙawari kan lokaci ba na abin na. sarki lumani ya mika hannu da nufin ya karɓi battar tsimi sai aljani markawul sabu sai janye ya ce haba ranke dade ashe ka mance da sharadin alƙawarin mu ai ba zan baka tsimin dodo kirya ba sai na faɗi ta buƙatar ka biya mu ko da jin haka sai sarki lumani ne ya murmushi ya ce faɗi buƙatar ka naje in dai bata saba sharadin da na gindiya ba kafin ka tafi yanzu take zabiya ta barkahu sabus ya numfasa ya ce ya kai wannan sarki kai sani cewa bana bukatar komai daga gare ka ce ka mallaka min wannan mata ka wato Fatisa wanda jin haka sai sarki Lu'man ya murtike fuska ya koma kan karagarsa ya zauna hankalin sa ya zuba ya rasa abin da ke masa dadi daga can sai ya dago kai a fusace ce ashe baka da hankali ya za a yi ka abin da na tura ka tafiya a domin sa ina umartarka da ka faɗi wata bukatar amma ba wannan ba ban da raina da mulki na ko menene zan mallaka maka shi markahul sabu yi aje zuciya ya ce ni kam in dai ba fatisa za ka bani ba bana bukatar komai lalle zan yi tafiya ta da tsumin dodo kiryan in ya so ni da kai kowa ya asara bukatarsa cikin harzuka sarki al'umani yace bace mana da gani ya kai wannan aljani daga yau na haramta maka shigowa ƙasata idan ku ka kuskura ka ƙara zuwa zan tabbatar da wancan hukunci da nayi alƙawari a kanka ba tare da mai da wani martani ba aljani markawul sabus ya bace bace wasu ke da wuya sarki ya shiga gida cikin tsananin fushi da bakin ciki nan da ya fada tawatsi kowa ya kama gabansa a wannan rana ba wanda ya kusanci sarki Luqman saboda ganin irin fushin da yi tabbas zai iya hargitsa garin gaba ɗaya idan aka fusata shi hatta iyalansa ma baya baya suka yi da shi a ranar babu wanda ya shiga tirakarsa sai masu yi masa hidima su ma a cikin ɗari-ɗari suke aiwatar da ayyukansu shi ko aljani markawul sabis bayan ya isa ƙarshen gari sai ya zauna yana ta tunani da bakin cikin wannan abu da sarki lumani ya masa ya tuno da alƙawarin da ya ɗaukar wa mahaifiyarsa cewa ba zai komo gida ba sai tare da fatisa nan take ji zuciyarsa ta kashe tsoro ya kau daga cikin ta kawai sai yanke shawara ya koma gidan sarauta sarki Lumanu ya sato gimbiya Fatisa ba tare da wani ya ganshi ba nan take markawul sabu zai bude sa ya sama yana bi gidan sarki Lumanu a cikin tsananin gudun da bai taba yin irinsa ba kamar kifta ido sai gashi ya dira tsakiyar gidan sarauta nan fa ya fara neman inda gimbiya Fatisa take duk ta inda ya bi ko da bango ne sai dai kaga ya ratsa cikin sa ya wuce kamar yadda danshin ruwa ke tsatsafowa daga karkashin ƙasa markahul sabus ya ta shiga sako sako daki daki har ya iso bangaren da gimbiya fice su take a wannan lokaci gare ya raba ga dakaru nan burjik suna gani amma babu wanda ya iya ganin markahul sabus duk da cewa gaba ɗaya harabar gidan haskake take da hasken fitilu manya-manya irin na sarauta sa'ad da markahul sabus ya shiga cikin turakar gimbiya fitisa sai iske kuyanginta a kwankwance suna ta share bacci kamar ba su dare nan ya tsallake sai ya wuce zuwa cikin kuryar ɗakin ta ɗaki ne mai girman gaske wanda aka kawata shi da kayan alatu iri-iri ko ina ka duba shudin kilishi ne a shimfita mai tsananin laushi idan ka taka a tsakiyar ɗakin aka girke wani katon gado na zinare mai tudun taushi da labulan alhari ne mai dajiyar baki da zabar jadi sai sheki da walwali yake yi gaba ɗaya ɗakin ya dime da kanshin turaren muski kan tsakiyar gadan gimbi a fatisa ce kwance cikin wata dogo farar riga mai sharashara yayin da markawul sabu zai ganta cikin wannan hali sai ya gigice kuma ya dimoce nan take sa kan gadan ya zo na dab da ita zaman su ke da wuya ta bude idanu suka yi arba da juna maimakon tarabka ihu ko tarazana sai ga tayi murmushi al'amarin da ya mutuka bashi mamaki har ya bude baki zai ce wani abu sai ta tushe bakinsa da tafin hannunta tace karkace komai ya masoyina na san zaka dawo gare ni kai sani cewa tun ranar da muka ga juna ka tafi ka bar ni cikin mayan ka. dare da rana bana iya bacci saboda tunaninka hakika mijina ya ci amana ka bisa alƙawarin da kuka yi na umartarka daga hanzarta tarawa da ni kafin ya san da zuwanka domin burinka da nawa ya cika a daidai wannan lokaci kwatsam sai suka ji kofofin ɗakin guda takwas sun bubbuɗe da ƙarfi dakaru suka yi ta cikin ɗakin ɗauke da makaman yaki cikin daƙiƙu kaɗan suka yi wa ɗakin ƙawanya a wannan lokaci fatisa da markahul sabus suna runguma da juna suna tsaye akan gadon cikin firgici gaba ɗaya dakarun suka tsaya kyam suna kallon su fatisa kawai ba zato kuma sai ga sarki Lu'man ya bayyana cikin shigar yaki fuskar sa amurtike idanansa sun kada sun yi jawo cikin fushi da fati sai ce kai cinki matata hakika kin bani kunya kuma kin zubar da ƙimar ki Ki sani kin yi babban lahani ga darajar ta. lalle yau ɗayan ku ba zai tsira wa azabata ba ina da hunke da wannan la'anannan aljanna na rantse da girman tsafi sai na kulle ku a cikin akwatunan tsafi sannan a kai ku kurkukun karkashin ƙasa anan za ku yi ta zama har zuwa ƙarshen rayuwarku wanda jin haka sai markawul sabu zai bushe da dariya ya ce karya kake baka isa kai mana wannan wulakancin ba muddin ina numfashi a doran ƙasa wanda jin haka sai sarki Lumanu ya dubi dakarunsa ya ce ku kama su ku aiwatar da hukuncin da na yanke a kansu take dakaru suka afka wasu markawul sabu nan fauri ya mutsi aka fara ɗauki ba daɗi. bisa mamaki sai markawul sabis daga waɗannan dakaru sun addabe shi duk da cewar shi aljani ne su ko mutane ne abinda bai sani ba shine ba mutane bane aljanu ne ɗan uwansa kuma suna daga cikin jinsin bakaken aljanu waɗanda babu marasa imani kamar su a doran kasa ko da yaga al'amarin ya fi karfin sanansa sai fara jarraba karfin tsafi nan take dakarun suka juye kamanninsa zuwa ainihin siffofin su na bakaken aljanu kawai sai suka rufe shi da duka cikin da kiko kaɗan suka yi masa lugudan wahala ya faɗi ƙasa sun mamme ita kwafatisa suka kama ta da karfin tsiya suka tafi da su zuwa ƙarƙashin ƙasa inda aka gina wata kurkuku ta musamman nan ne aka sanya markawar sabis a cikin wata battar ƙarfe ita kuma battar aka jefa ta cikin wata bakar akwata aka kulle sannan aka sa katon kwado aka datse kamar yadda aka yi markawar sabis haka aka yi wa fatisa da yake ita bil adama ce kwananta uku a cikin akwatin ta mutu shi ko markahul sabas har yau har kwanan gobe yana nan a raye cikin wannan akwatu kullum ba shi da aiki ne sai kuka da rera waƙoƙin ji masoyiyarsa Fatisa inda mutum zai shiga wannan wuri ya je kusa da akwatin zai ji sautin waƙar kuma zai ga hawayen markahul Sabas na kwaranya daga cikin siririyar kafar akwatin wannan shine dalilin da ya sa aka kulle aljani markabun sabis a cikin akwatin karfe sa'ad da aljani lubumas ya zo na sa sai Jafar da Elisa suka yi ajiyar zuciya sannan suka dubi juna aka rasa wanda zai ce kala daga can sai Jafar ya ce yanzu kenan dole sai mun je jejin kalkin mun ɗauko takobin Sarjis mallakar Magulus sannan zamu iya zuwa kurkukun sarki Lomano mu kubutar da aljini markawun sabis, ko ba haka bane lubuma zai ce haka wannan zance yake dole sai kun tuntubi bokaji shan mahaifin Elisa sannan za ku ce ta jejin kalkin ku fita lafiya wannan batu ya sa hankalin Jafaru da na Elisa ya tashi suka nutsu a cikin tunani daga ƙarshe sai suka yanke shawarar kawai su je su tuntubi mahaifin nata in ya so komai ta fanjama fanjam nan take Elisa ta dauki kundin tsatsuba ta waje Jafaru da Aljani Gulzum suka bi ta a baya ko da suka zo bakin kofar kogon sai yanan nan ta nannade kanta sama kamar labule suka fice sannan ta dawo ta rufe ba tare da bata lokaci ba Elisa da Jafar suka haye bayan gurzum ya tashi da su sama suka nufi gidan bokajin shan a can birnin Laharim kuwa magariba nayi wazir Kaddaru ya koma wajen Gimbe Asima ya sanar da ita cewa shi kam ya gama shiri kuma yayi sallama da iyalansa dan haka a shirye yake su tafi zuwa jejin Falwas dan su sadu da boka sulbaini dama tuni gimbiya sima ta sa an shirya musu guzuri da yan rikiya wasu dakaru guda 460 a cikin waɗannan yan rikiya har da galadima wani dattijan mutum da ake kira Abu Lajis ba dan komai gimbiya sima ta shirya wannan tafiya tare da Abu Lajis ba sai dan ya zama wakilin jama'a gari kuma idan ta kama ta bar masa rikon garin ta bashi ba tare da bata wani lokaci ba gimbiya sima kaddaru abolajis da sauran yan rakiya suka yi hawa suka fice daga cikin gari suka dau hanyar jejin falwas kwanci tashi su gimbiya masu suka isa jejin falwas basu tsaya ko ina ba sai a bakin kogon rihi da yake kaddar ne akan gaba sai jalin zaman dokin sa ya tsaya cak a gaban wannan kogo